Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiya və mürsəlin, seyyidi Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcməyin və bə'd. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və rəkatuhu. Bir-iki məsələ qardaşlar xaiş elədilər ki, e, o məsələyə toxuna. O da, necə bilirsiniz ki, bəzən e, bəzi yerlərdən, bəzi dinlərin adətləri, əqidələri, müsəlman cəmiyyətlərinə yeridilir. Təbii ki, bunu e, hətta müharibə adlandırmaq olar. Fikir müharibəsi. Çünki hal-hazırda fikir müharibəsi silah müharibəsindən daha ağır və daha təsirli olur və daha şiddətli olur. Sadəcə, lakin təəssüf ki, fikir müharib müharibəsinin çoxsu hiss eləmir hətta, heç bilmirlər. Ona görə görürsən ki, nəticəsi nə olur? Cəmiyyətdə fəsadın çoxalmağına, ə, e, insanların münasibətinə, hətta ailə münasibətində görürsən təsir eləyir. O məsələlərdən biri hansı ki, bizə yad olan, həm dinimizə, həm adətimizə olan məsələlərdən də biri, bu necə bilirsiniz ki, bu 14 fevral gəlir, bu güya ki, e, sevgililər günü adlandırıblar o günü. Və bu da onlarda təəccüblü deyil. Çünki onlarda bu şeylər yoxdur. Ona görə olar, e, yəni, fikir versiniz, bir gün pişik günü, bir gün sıçan günü, bir gün qadın günü, bir gün e, qocalar günü, bir gün yetimlər günü. Çünki onlarda belə şeylərə baxılmır. Ona görə onlar bu cür yollarla istəyirlər cəmaatın fikirlərin onlara yönətsinlər. Amma İslam isə bizi bununla, bu, bu məsələləri İslam bizdən tələb eləyir hər gün. Hər gün. Ona görə, məsələn, adi qocalar evinə fikir versəniz, İslam müsəlman cəmiyyətlərində qocalar evi yox idi. Çünki siz bilirsiniz ki, valideynə baxmaq hər bir evladın borcudur. Lakin, o qərbin adət o mənəviyyatına qarışdıqdan sonra görürsən, müsəlman cəmiyyətlərində artıq qocalar evi var, yetimlər evi var, dəlxanalar çoxalıb və s. və s xəstələr çoxalıb, xəstəliklər çoxalıb, psixoloji xəstəliklər çoxalıb. Bunlar təbii ki, bunlar hamısı bu qəribdən gələn o zahirən yaxşı görsənsə də bəzilərinə, lakin onun daxilində böyük fəsadlar daşıyır. Ona görə e, bu əslində bu Valentin də bu necə bilirsiniz ki, keşiş adıdır, bir keşişin adıdır. Deməli bu Romalıların vaxtında imperator deməli qadağan eləmişdi bu əskərlərə evlənməyə. O da səbəb bu idi ki, e, müharibə vaxtı döyüş, döyüşə səbəb olur. Yəni zəifləməyinə və s. Qadağan eləmişdi. Bu Valentin də bu keşiş kəbin eləyirdi. Si e, yəni siğəyə oxşar, siğə eləyirdi. Yəni deyək, çünki siğə bilirsiniz ki, siğədə vəli olmur, yəni. Ata-ana heç xəbəri olmur, qız məsələn gəlir siğə eləyir. Ona görə Valentin də bu siğəyə oxşan bir şeylər eləyirdi. E, və axırda bilindi. Bilindi ki, bu e, belə işlə məşğuldur. Bunu tuturlar və tutulan vaxtı da bu zindanda bir qıza aşıq olur. Belə deyirlər ki, gör ki, zindanın başçısı, başçısının qızına. Və xəbər tuturlar bundan da və imperatora xaiş edirlər ki, bu öz dinindən, xristiyan dinindən, xristiyanlıq da onda hələm təzə idi, din kimi əl çəkəcək, onu bağışla. Çünki buna ölüm cəzası verilib. Ha, bu da dedi ki, yox, mən dinimdən dönməyəcəm, amma bunun nəticədə öldürürlər. Yəni, bu əslində sevgiyə görə deyildi. Çünki sevgiyə görə olsaydı, bəlkə də kişi, adam e, dinindən dönərdi, deyərdi, ya, bu sevgiyə görə, öz sevgisinə görə dinindən döndüyü və s. və s. Amma bu, bu sevgiyə görə də olmuyor, baxı. Bu sadəcə olub ki, adam dönməyib öz batilindən, öz dinindən. Ona görə xristianlar bəziləri o günü başladılar qeyd eləməyə. Bu bir müddət belə oldu ki, dində sabit olmaq, xristianlığın necə, xristianda necə möhkəm olmaq bir şuar kimi bunu qeydilər. Sonra bunu çevirdilər sevgiyə. Dedilər ki, bu sevgililər günüdür. Əslində bu sevgililər zat günü deyil, qardaşlar. Bu xristiyan adət ənəsidir, dinlə bağlıdır. Bu keşişin, bir dənə keşişin, siğə eləyən bir keşişin, bir onun ə, e, həyatı ilə bağlıdır. Onun güya ki, onlarda gör ki, bu qəhrəmanlıqdır. Ona görə, əslində bu xristiyan bayramdır. Ona görə müsəlman gələk belə bayramlardan çəkinə. Xüsusən də o vaxt ki, açıq aydın görsən ki, bu xristiyanlıqla bağlıdır. Amma sevgi isə, əlhəmdə, İslam deyib sevgi barədə. Münasibət, insanlar arasında münasibət. Həmçə eşq barədə. Çünki eşqlə sevgi tamam biraz fərqli anlayışı var. Eşq qadınla kişinin arasında olur. Amma sevgi isə kişi kişilə də insan kişi kişini sevə bilər. Yəni, gözəl münasibət qura bilər, xoşlaya bilər məsələn. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, əgər bir qardaşı sevirsən, sonra xəbər verir ki, mən səni sevirəm. Amma eşq isə qadına aiddir. Yəni, ərəb dilində bu fərqlərdir. Ona görə sevgini İslam qadağan eləməyib, bu sevgini qadağan eləməyib deyir. Sevgi hər gün olmalıdır. Kişi öz qadını hər gün sevməlidir. Əlhəmdülillah, bu məsələ var. Ona görə bizə bir gün, bir günlük sevgi lazım deyil. Məliyə heç kəsi lazım deyil. Ona görə belə adətlərdən çəkinin dinimizdən tutunaq. Çünki bu cür fikir müharibəsində, bu cür zəlilliyə aparan yollarda nəcat nədir? Allahın dinindən tutunmaq. Kim tutunacaq, nə qədər tutunacaq, o da da nəcat tapacaq. Həm özün bu e, fəlakətdən qoruyacaq, həmçində ailəsin. Ona görə Allah subhanət hələ bizə işi faydalardan etsin, Allah subhanət hələ bizi bu cür e, haramlardan uzaq etsin. Allah subhanət hələ bizə işi faydalardan etsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və rəkatuhu.